Otsaiak amabos ditu gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzu, e, berriozar irratiaren albistegi albiste emankizuna gaur, traperos de maus fundazioak berriozarren garatuko duen proiektuari buruz hitz egiten hasiko dugu berrion albistegia. Parlamentuak traperos de Maus elkarteak berriozarren garat, eh, garatu nahi duen proiektuari laguntza emateko eskatu dio Nafar gobernuari. Nafarroako parlamentuak hau bate sonarturiko ebazpen baten gobernu, batean gobernuari berriozarren bultzatzen ari den ondakin berziklagarrien prestakei, presta, e, prestaketei buruz e, traperos de maus taldearen proiektua interes foraleko txat jartzeko eskatu dio. Alaber, mozioak egine, e, e eginen duen inbersioaren porzentai bat fie, zehazten ez duena, finantzatzeko dei egiten dio. Izan ere, lan Postu berriak eraikitziaz gain inbersioak ekonomiari, ingurumenari, zein lan sozialei dagokioen eh, dagokienean suposatzen duen kontuan hartuz. Argazki rali antolatu dute, eskaba mendian. Osatu berri den berriozarko, argazkilari talde batek, argazki rali antolatu du, otsailaren hogeita irurako eskaba mendian. Berriozarko eta eskaba mendiko toponimia jorratuko dute, ekintza honetan parte hartu nahi duenak, egun berean izena eman dezake, goizeko bederatzi eta atikbederatzi tardietan, atur gelan aktivitatearen oinarriak, eguzkiplaza.net eh, agerkari digitalean irakurri daitezke. Berriozarko kulturgunera joko dugu orain, han e, ikusgai dagoen eta eh, egonen den irakusketei buruz mintzatuko gara eta eh, Maite Ramos Margolari Berriozartarra kulturgunean eskaintzen ari den urmargoen erakusketa otsailaren 16 ikusteko aukera dago beraz ikusi ez duenak mm, presaka joan beharko du leister bukatuko delako beste aldetikan otsailaren 18 aurrera beste lan bat ikusteko parada izaren dugu oraingo honetan Jokin del Valle artistak eginikoa lana gune illa izenekoa da Udalaren garaje plaza bat alokatzeko eskaintzak e, aurkezteko epea urrengo astelenean amaituko da. Berriozarko udalak esleitu dako, mm, esleituko du berriozarko etorki, etorbideko hogeita laugarren, atariko hogeita airugarren bajera plazaren alokairu kontratua. Prozedura, negoziatua eta publizit, publizitateri gabekua izanen da, eta horretarako onartutako baldintza administratiboaren agiria jarraituz noski. Lize, e, lizitazioaren presioa, berrogeita mar euro euroko e, euro hileko izanen da eta eskaintzak aurkesteko epea otxailaren emezortzian bukatuko da. Iritsi da eguna hauzalor euskaltegiko entzat, hauzalor euskaltegiaren zabaltze berria otxailaren amabostean, hau da, gaur izanen da. Eguzki plazan ireki berri den auzalor euskaltegiaren egoitza berriaren inaugurazioa ba, gaur ostirala arratsaldean ospatuko dute festa arratsaldeko zei tardietan, hasiko da joalduen eh, parte hartzearekin eta zazpietan eh, ekitaldi nagusia izanen da bide batez korrika emezortzigarren edizioa aurkeztuko dute ere bai eta bukatzeko gaueko festa gaueko festa bederatzi tardietan hasiko da mm, antolatu duten afariarekin txartelak oraindik orain goizian zehar e, hartzeko aukera omen dago herrian eta kaleberri tabernan edo bestela euskaltegira deituan seguro aski eukiko dutela oraindik baten bat. Eta azkenik e, igande honetan dauden bi mendi itxordu ez itxe eginen dugu Los Amigos de la Montaña eta EBKM e mendi taldeek antolaturikoak izan hain zuzen ere. Los amigos de la montaña mendigozale taldeak beste ateraldi bat antolatu dute oraingo honetan ziordiako abarrain mendira joanen dira. Itzordua beti bezala igandean goizeko bederatzietan puntu puntuan e, guzki plazan. Eta beste alde, BKM e taldeak sarriguren eta noain herriaren artean dagoen GR berreunda e, hogei mendira joanen dira kasu honetan lantzeluze esku pilotan goizeko sortzi tardietan. eta kirole maitzak, eh, bueno, kirole maitzak ez barkatu, kirole eh, jardunaldi, kirole edo futbol, e, futboletako jardunaldi berriak iragartzeko unea iritsi zaiku. Eta futbol, bakarrik aipatuko dugu, futbito ta, e, partidak e, azte honetan ez baitaude. Beraz, hasiko gara gizonezko futbolarekin, beti bezala erregionalak, e, kirol esportaren kontra, hemen berriozaren etxean jokatuko dute, e, bihar, e, ez igandean barkatu eguerdiko amabiak eta laurdenetan. Bigarren gazteak eh, taldeak internazionalaren kontra jolastuko du paternainen. Eguer erratxaldeko iru tardietan bihar larun batean. Kadete taldeak doneste beren kontra ingo du, han doneste ben bostetan igandean. Eta bi, be, taldeak barkatu atxedena hartuko du. E, gaurrak e, A taldeak internazionalaren kontra, paternainen ere jokatuko du, baina larun batean eguerdiko amabietan. Eta beta aldeak sanzerninen kontra igandean, goizeko amaikatardietan, universitate publikoan. Emakumezkoen futbolarekin jarraituko dugu, regionalekoak Universitat de Navarraren kontra jokatuko dute hemen berriozarren etxean garratxaldeko lauretan bihar larun batean. Eta zazpiko futbolako ake ah, bizbetik oskorren kontra ingo dute ere berriozaren eguerdiko amabietan bihar larun batean. Ema, kumezkoa jadanik esan dugu orain eh, gizoneskoen sortziko futbola aipatuko dugu. Zortziko futbolako talde, a, ah, taldeak iruñaren kontra, e, Nafarroko Unibertsitatean goizeko amaiketan bihar larun batean dute itzordua. Eta betaldeak hemen etxean jokatuko du eguardiko amabietan San Ignazioren kontra ze taldeak egingo du kanpoan ere e, unibertsitate publikoan kasu honetan goizeko bederatzi eta ardietan bihar bertan zerninen kontra eta de taldeak ermita berrien kontra burlatarren kontra egingo dute baino hemen berrio zarren goizeko amaikak laurden gutxitan bihar ere larun batean Eta kirol eh, jardunaldi berrien eh, iragarpena ostean goizean eh, e, eguneko egunkarien e, titularrak irakurtzera hasiko gara berria inforekin Norden nor, Nafarroko kutsaren korapilloan? bueno, korapilloan baino, hori da titularra, hauzian, hauzi judizialean, e, nork parte hartuko duen, eh, duen eh, bueno, sujeto, sujetu edo pertsona edo kolektibo ezberdinen, nolaiteko laburpentso bat egiten du. Morzilok Broward hil zuela itortzen duen grabaketa aurkeztu du amedok Bilboko epaitegietan, ea oraingo honetan egia den. Intxumezioara deitu du, pensio, pensio dunen plataformek botika berriz espagatze du gara egunkariarekin jarrituko dugu errepaso hau barzinak eta katalanek ekarri elkarri leporatzen diote UPN austura eramatera. Gose greban zegoen gaixoari alta eman diote. Hori ospitalean, akizue, eh, izan e, genuen atzo, protezesta egiten ari zela, e, janaria dela eta Nazio mailako juristek Espainiako goreneko tribunalaren eundalaro gita mazazpi, barra 2006, hau da, esaguna eh, eh, e, den e, parot doktrina errefusatutu. Eta aurrera eginez, diario de notiziaz eh, irakurriko dugu orain, diario notiziazek eskaintzen dituen, iru titular aukeratu ditugu, iruñeko espetxean dauden preso batzuk beste kartzeletara eraman dituzte, euneko goita sortziaren okupazioa izan arren. Barzinak eta katalanek upeneko poterea eskuratzeko herriz herriko kanpaina ariagotu dute. Eta maitzeko eh, oso deigarria den argazki batekin, eh, lagundu eta obra lanetan dagoen labriteko emezortzi metroko arresia eraitxi eh, eginda. Eta amaitzeko egunkaria egiten diogun errepasoarekin diario de Navarra hartu dugu. Aurreko itunak iraunaldirik ez duela dio barzinak. Enrique Goñik, kanekua, gogoratzen zuen, Nafarroko kutsarena, bere kudeak eta justifikatu du laureun pertsonei gutuna igorriz. Zeinek eta komiteak, hogeita malau kaleratze onartu dituen akordioa sinatu dute. eguraldia zitze egiteko ordua iritsi zaigu egunero bezala une honetan zazpi graduko temperatura dugu gaur ostirala egunak aurrera joan ala eguraldi polia geratuko da goizealdean eta goizeko ordu asko, e, askotan zerua lainotua egongo da eta euria egiteko arriskua dago baina bueno e, eguerdiko eguerdirako edo atertuko da ode, odeitza txiki, e, txikitzen hasiko da eta horrela arratsaldean e, urdingune dotoreak agertuko dira zeruan termometroetan eh, ez da aldaketa handirik gertatuko beraz eh, ez aurreko egunetako e, hotza baino bai atzoko temperatura eta bueno hau esan da guztia gaurko albestegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berrezar irratiaren sintonian FMko eun punto sortzian edota orduro interneten eguzkiplaza.neten.